Assalamu alaikum, braćo, neka vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Da li postoji propis oko načina odsjecanja noktiju, to jeste redoslijeda prstiju? Čuo sam o tome, pa mi pojasnite. Ali spomenu to, od se vratiti na zadu ma'ad, od praksi poslanika sa sallam, ali to nema stroga naredba, znači od praksi kojim redoslijedom je sallam sallam, u zadu ma'adu možete naći, u, znači put i način kako je sallam sallam osjecao noktiju.